Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Krenut ćemo sa prvim, pošto nam treba će nam više vremena da ga, da ga uzmemo, zato ćemo, zato i žurim da što više, da što više ovaj, uzmemo da završimo. Prvi hadis, ako ga možemo vratiti u hadise, a to je El Mevdu, tako ga nazivaju, Zanimljivo da ga nisu nazvali mekzub. Mekzub znači lažan, nego mevdu. Odakle da stavi riječ mevdu, zato što u arapskom jeziku voda še jedau znači hatahu, znači staviti na niži stepen. Veda še, znači e, spusti ga na niži stepen i e, zato mnogi učenjaci kaže nazvan je hadis lažni, izmišljeni hadis je nazvan e, mevdu, Zato što mi je kaže, na, znači njegova mertaba, njegov stepen je na najnižem dnu. To spušten je stepen hadisa koji, koji treba biti na najviše stepen spušten na najniži dno zbog, zbog imličnjenosti. Uglavnom, sa strane, terminološke strane, mevdu hadis znači el, el, eh, kuvel kezib muhtelek masnu mensubila Rasulaj sallallahu sallam. Kaže, to je uh, kezib je laž, muhtelek izmišljeni, znači nešto izmišljeno, svjesno, namjerno, improvizovano, izmišljeno, masnu, znači, uh, uh, sane jasne, znači, napraviti nešto. To sve jedni te isti izrazi na arabskom mjestu znači nešto, ne, nešto ovaj, slagano, inovirano, napravljeno. Mensub ila Rasulullah, znači koji se pripisuju Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve odnosno našim rečeno skrač, našim jezikom rečeno skraćeno, znači e, laž izmišljena da je uradio rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je mevdu e, hadis, odnosno izmišljeni hadis ili kod nas kažu krivotvoreni, lažni ili drugi izrazi, nije bitno, uglavnom znači e, naj najjasnije kada kažemo znači izmišljeni i lažni hadis. <clears throat> e, već malo spomenuo, prije toga, e, oko ove vrste hadisa, e, razilaju se učenjaci, da li se ovaj hadis uopšte može obrati u hadise, ili to po, u slabe hadise, ili to posebna, posebna, ovaj, posebna kategorija. Pa jedna skupna učenjaka kaže, hadise dijeli na, na vjerodostojni, slabi i izmišljeni. Drugi kažu na vjerodostojni i slabi, pa unutar slabih ubrajaju i izmišljeni hadisi. Uh, svejedno to je stvar ovaj... Uh, takozvanog taksimata i znači, uh, znači u tome ima širine, to je stvar dijeli, uh, e, podijele i pravljenje razlike i kategorizacije među određenim stvarima. Uh, znači skupina učenjaka smatra da uopšte izmišljeni hadis ne pripada slabom hadisu, slabi hadis ima nek, makar, nekakav stepen, jel? Uh, neke vrste slabog hadisa se mogu ovaj mogu se uzmati u obzir i mogu se dignuti na stepen prihvatljivog i tako dalje dok recimo izmišljeni ima posebnu kategoriju sa te strane ga mnogi ubraja kaže da on posebno poglavlje da ne pripada uopšte da se ne spada ni ubraja u slabe hadise to je stvar uglavnom znači e, kako se dijeli dijeli hadise e, kakav je propis <clears throat> prenošenja izmišljenog hadisa Ežma ulema, ižma učenjaka na tome. La, la, enahu la tehillu rivajetu. Da nije dozvoljeno prenošenje izmišljenog hadisa. Li ehadin ali mehalehu. Nikom, kaže, ko zna njegovo stanje, ko zna da je hadis izmišljen, nije dozvoljeno da ga prenosi. Kako u kom smislu? Dodaj izuzeta, kaže, kaže, illa, illa kaže, ila kane, kaže, kaže e, ma bayani wad'ihi ili libayani wadi osim kaže ako da hoće da pos, da pojasni njegovo stanje da on izmišljen da je da je, da je izmišljen hadis u tom slučaju ima smisla da prenese znači i uslov je da bi ga prenio da bi ga širio da pojasniš da on izmišljen hadis a znači, u drugom slučaju da ga prenosiš a da ne a da ne a ti znaš da je izmišljen i ne pojasniš da je izmišljen La je ježu nije dozvoljeno, što znači osoba je griješna ako to uradi. Ima grije kod Allah Đelešanu. Zašto ima grije? Šta je dokaz da ima grije? Pa zbog hadisa, znači oni poznati hadisa, mutefeku na lehi, u kojima je doslo men kedebe aleje, mutamidin, ko slaže na mene namjerno, fele tebeo makadom i nenar, neka se pripije mjesto u, u vatri. E, što, što ukazuje da nije dozvoljeno zmiša. Ako nije dozvoljeno zmiša, kako će biti dozvoljeno da se izmisli hadis? Kako će biti dozvoljeno da, da širiš izmišljeno što je izmišljeno? A imamo i hadis u tom kontekstu, direktno govori o tome, hadis koji bilježi muslim u svojom sa Ihuri, uh, e, uh, e, kaže, men haddethe anni bi hadithin jura enehu kedibun. Kaže, ko prenosi hadis od mene? Jura znači zna, jasno je, da, saznao je enehu da je on lažan. Ko prenosi hadis od mene? a zna se da je lažan ili on zna da je lažan kaže fehuva ehadul kadibin kaže on je jedan od lažljivaca ako uče su o tome da ga prenosi zna da je lažan ne pojasni ljudima da je lažan on je jedan od lažljivaca na poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači tekst hadisa zabranjuje da se to radi i ukazuje da nije dozvoljeno da je to grih I oko toga nema dileme, znači. I ovaj, ovaj problem kod nas, znači, velik, zaista imam danas problem u praksi, pogotovo preko, ovi, ovi, ovaj, preko interneta, preko ovih mreža, i svi, svi mogući sprava i programa, aplikacija i tako dalje, vi znate ovaj, da, da se dan širi nekakve hadisi, pripisuju se, pogotovo oni hadisi kojim, u kojima se ovaj, razblaži srce, ovaj, navedena na, plakanje, raznježi i tako dalje, gdje se e, obično se i ne prati šta dobro piše, odakle hadis i ima kakvu ocjenu. Za sve hadise koji nisu Buhari i Muslimu dva sahiha, trebalo bi navesti znači, trebalo bi navest ocjenu hadisa. Znači, to, to zapam, znači, u praksi, za, uh, sve pravilo. Ako navodite bilo koji hadis koji nije u Buhari i Muslimu, obavezno traži, nemojte ga e, spominjati, nemojte ga prenositi, a da ne spomenite dole koja je ocjena hadisa. Ili najmanju ruku da kažete. Pročao sam na tom mjestu, na to da me znam, rečeno da je hadis vjerodostan, da je prihvatio i tako dalje. Ili šeha Albani ga ocijenio, ili ovaj učenjak, ili oko, njegov, oko njegove pouzdane svima razili. Znači, moraš reći nešto, a ne tako samo bubneš hadisi, bitno je da je on, da je on kod Tirmizi, ako da je Budauda, a to su nama, ovaj, to su, eh, to su, eh, znači, jedne od najboljih zbirki, najbliži Buhari i Muslimu, A šta što onda za one druge tamo zbirke koje nikad u životu nisi čuo? Spominje neko tamo predaje hadis, nema nikad ni čuo da ima takva zbirka uopšte. Od Otkud ta zbirka, da otkud gdje nađe uopšte, znači. Nema je, na, kad bi nabrajao oni 30 zbirka, zbirka hadisa poznane, ova dođe negde nema je tam negde na 50-ta po redu dođe. Nikad ne zna niko za nju. A mi govorimo ovdje, znači da treba spominjati mimo Bahari muslima, znači to bi trebalo biti pravilo, tako se čovjek uči da ono što prenosi, prenosi da bude pouzano, da zna šta prenosi mi imamo, imamo i veliki problem sa strane toga što u fiskim knjigama, kad je, kad je oslabilo šarijesko znanje i učenost, u, u fiskim knjigama sve četiri mezeba, osim recimo što je recimo malikijski mezeb i čak šafijski i hambelijski, bili su malo bolji po tom pitanju. Hanbelijski možda, možda najbolji. Da su, kad god spomeni koji hadis, s ime se nešto dokazuje, spomeni odakle hadis, koja je ocjena hadisa. Dok ovaj, recimo Hanefi, Hanefi spoznat, kod Hanefija, uh, Samo kao što je došlo u hadis, el hadis što kažu. Evo kema kal. I odmah navedu hadis. Ti poslije, sad naš, za, za njima stvar, sad kada nefijskim knjigama tražimo, u, u fijskim knjigama, da imaš, ovaj, da imaš hadis, kaže da hadis, ne možeš nigdje da ima ta postoji hadis uopšte. I ono najbolje možeš kaže, ne postoji ovaj hadis bihadala sa ovim, sa ovim tekstom ne postoji, možda nešto slično ima, ali sa ovim tekstom ne ima. Odakle je došao, ko je došao, kako, to, to je nevratna stvar. I, a, a to u stvari govori o tome da, da, da je napravljen ta jaz nekakav između toga da se vraća na hadijske knjige, na pouzdanost, da se uh, izvrši analiza ocjena hadisa, šta su rekli učenjaci i tako dalje. Da se, e, I zato postoje, ovaj, postoje uh, knjige postoje knjige hadis, to je vrsta knjiga, govorit ćemo hadijskih knjiga, koje, koje u stvari, koje, e, koje, čije, čije je čitava uloga u tome da neke druge knjige iz Fika, iz bilo koje druge, druge oblasti, e, e, sve, sve hadise koje su spomenuti u toj knjizi analizira njihovu ocjenu, pouzdanost, gdje su spomenuti i ko je rekao šta o njima. No, mora su biti napisane knjige da pojasne to stanje, jer onaj autor koji je pisao tu knjigu nije vodio računa o tome. Uh, To je tema za sebe, govorit ćemo o tome, inšala. Uh, uh, htio sam da naglasio ovdje da je zaista veliki belaj po pitanju, danas znači, ovaj, po pitanju uh, širenja, prenosenja određenih hadisa. Vjerujte, ja sam, ja sam više siti, ja sam neko više nemojte mi sad, znači, često braća ili sestre šalju, Jel, jel vredosman ovaj hadis, jel ispravan ovaj hadis, ja vjerujem kad psiho čita dan samo, znači danima, kad sam odgovarao na te stvari, ka, kako neko, neko bubne negdje, neko etar, nešto pusti, uh, I sad drugog zanima, simpatičan mu je, ali ne zna je u redu. E, haj sad pita je li vredostan, je vredostan. I sad, uh, onaj, po pravilu, onaj koga objavio, trebao se on da potrudi da nađe odakle hadis, kakva ocena hadisa. A ne da sad zamara vam da je učeni da oni moraju tragat ko je šta bubno objavio, je li ispravo, nije ispravo, je li u redu, nije u redu. Ovo, na, o, ovo da kada, znači da treba vod računa svako od nas. Ako nešto objavljuju, nešto znači vrat se na to što objavljuješ, je li pouzano, koliko je pouzano, iz koje knjige, ko prenosi, kakva je ocjena tog hadisa. Ili ako već ti znaš da je vjerodostojan, ti na glas, ja znam, učio sam, naučio sam da je taj hadis vjerodostojan i tako dalje. <clears throat> Što znači da, da danas toliko je raširino to ovaj, rašireno u praksi da se, da se plasiraju izmišljeni hadisi, da toga nismo svjesni koliko to, koliko to može biti belaj sa te strane. Da belaj u smislu pogrešno poimanja i tumačenja vjerije. Dobro. E, kako da se zna Odnosno, ovaj, prije toga, e, prije nešto govorim, kako se zna da je, neko, da je neki hadis izmišljen. Po čemu se zna da neki hadis izmišljen? Prije toga da spomenemo, uh, kako su stvari ovi koji su izmišljali hadise? Uh, kako su oni izmišljali hadise? Uh, eh, Učenjam spomenju dva načina. Prvo kaže, prvi način je da sam onaj koji izmišlja hadis, da on, da on od sebe dođe sa nekim riječima, tekstom. Dođe sa nekim tekstom i kaže da je to rekao poslanik poslanisan sanom. Znači, dođe sa tekstom izmišljen, on ga izmisli, taj lažljivac, i onda nađe senet. Nađe neki senet, tam zaviri u knjige hadijske, ima neki senet, njemu simpatičan, zna da je vjerodostan, poznan, povezan lanac prenosilaca i kaže, i ona uzme taj senet, e, kaže, po tom senedu ovaj hadis je, da je, da je rekao poslanik sad. Ti kad daš senet, senet 30% postupa, vjerodostan, ne sumnji. A vam, vam neke riječi, ovaj, nešto drugo i izda da je to izmišljeno. To je jedan način. Drugi način, odnosno e, druge, e, u praksi šta se, e, šta se dešava, drugi, drugi način je uh, to da se uzme obično nekakva, neka poslovica. Uzme se neka poslovica, neka mudra izreka tam nekog pjesnika, filozofa, i uzme se ta izreka ili dio izreke nešto što ono srce parajuće neke ono duboko ono duboke riječi, duboke mudrosti i kaže to je rekao Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam Izmiš pripiše njemu na napravimo umetnemo onaj sklopi lanas prenosilaca i to je to je pripiše da je to da sto riječi poslanika sallallahu alajhi wasallam A imamo mnogo ti stvari, pa se znači imate ovaj glavno kada bi analizirali ovaj uh, te e, u zbirkama izmišljenih hadisa, znači velik, ogroman broj hadisa koji su, koji su, e, koji liči na poslovice i koji liči na mudrosti određeni neki e, mudraca, filozofa i njima slični ljudi. I, a to je pripisano da je to rekao poslanik Sansanem. Uh, I naravno, ulema, učenjaci, hadisa su to otkrili, ovaj, pojasnili da, da je to izmišljeno, to nije tačno. Ovaj, šta su time htjeli, šta je bilo njihova namjera, ovaj, to sad, znači, govorit ćemo o toj temi, znači, otkud ta ideja ima, otkud im potreba da izmišljaju, e, šta je sad pojenta u tome da ti uzmeš riječi Aristotela Platona i da pripiš da je to rekao poslanik Sansona. Ali imamo, jel da, ovaj, vi znate ona, ono što pripisuju Tit, ono izreku, ovaj, kako ono počinje ona izraka. Kaže, onaj, živite, ovaj, nešto vezano za rad, kao pripremajte se. Živite kao da će biti mira, prema da se sutra biti. Tako nešto. Nije baš tim riječima, ali tako nešto. A, a u stvari to je hadis. To je hadis od poslanika sam se lem. A pripisujem da ti, da je Tito to rekao. Znači, slično ima nešto, znači, ovaj... Lažna Tito. Ja, lažna Tito, ja tako nešto. Izmišljane na Titu, bez lanca nas prenoslaca. Ja. Ja. Jer to su kod nas prenosili stano, kao ovaj... Živite u miru kao da nikad neće biti rat, a pripremajte se za rat kao, kao da će sutra izbiti. Tako nešto u tom kontekstu. Dobro, da Ja, da je čitu hadise, ali, izmišlj, ali izmišljen je opet slabe hadise. Dobro. Ovaj, e, e, kako se zna da je neki hadis izmišljen? Znači, ovo prijatelj smo govorili, znači, ta dva načina, da, da osoba kao izmišlja sama o sebe sklopi govor, dođe sa govorom, a drugo je da uzme od neki izreka, neki mudri izreka filozofa ili poslovica narodni. Svi će poslovica narodni, ovaj, e, ima dosta poslovica koje su šerijetski sporne. Pogotovo i čak koji zadiru, u, koji govori o biću Allaha Đelešanu. Vi znate oni izreke oni. Kaže, gdje, gdje živi ovaj, kaže, na uzu bila Bogu iza liđa. Tako. Ili takve slične stvari gdje spominje Bog. Poslovi se gdje, spominje, gdje se spominje Bog. U, u jako ružnom uh, kontekstu i značenju ili ono ubio, u njemu, kaže, ne uzbila Boga. Znači, tam se, tam se te izreke. E, i tako tome slično. E, čak ima ova, jedan, jedan od, od daija šehova i, i, i pisao i držao predavanje o tome ovaj, koliko su, ali govori za arapske poslovice. A uglavnom poslovice je slično od naroda do naroda, to je UPDK. Neki narod se nekim stvarima izdvajaju neki posebni poslovice, a uglavnom ono groj isti poslovice, uglavnom slično. Pa je govorio o toj to je zanimljiva tema i o to bi čak trebalo možda držati nekoliko predavanja o tome da se, da se redom ide poslovica do poslovice, da analizira koliko je ona šerijski ispravna, sporna. Jedno je to da ona ima veze stvarno, što jedno da ona šerijski sporna i koliko je tačna uopšte. I o tome se čak mogu držati predavanje. Znači nisu ni poslovice iznad islama i šerijata. Dobro, kako se zna da je hadis izmišljen? <clears throat> Učinac navodi neka četiri načina. Prvo kaže, ikrarul vadi bilvad. Da prizna lažljivac, onaj koji je postavio, izmislio hadis, da je on izmislio hadis. E, jedan od klasični, standardni primjera toga je osoba po imenu Nuh ibn Ebi Marijem. Zapamati ga da neko kaže, ovaj, ako vas nekad bude pitvio, ima neki, znaš neko koji, koji je bio lažljivac, izmislio hadise, zapamati ovo ime, znači Nuh ibn Ebi Marijem ili Ebu Isme. Nuh ibn Ebi Merijem, to je jedan od osoba koja, koja je izmišljala lagala hadise. Uh, On je napisao, odnosno, <clears throat> izmislio hadise, koji govori o Fedailu suvar Koran, o vrijednostima a, sura iz Korana. Za svaku suru on je stavio hadis, izmislio. Ko prouči Fatihu, ima to i to. Ko uči Bekaru, ko nauči ovo, ima to i to. Za svaku suru je to napisao, napisao hadis. I zanimljivo to imamo, ovaj nešto vjerovat ima ovaj prevedeno to kod nas. Neki neki dobri hođa je to preveo i objavio, to možeš naći na internetu. Vrijednosti Kur'anski sura. Pa što naći svaku suru da ima svoju vrijednost određenu i to se širi, znači. Kad neko hoće ne postakne uči suru, onaj mulk te barek ovo ono, vakiju i tako dalje, spominje ti njegove izmišljene hadise. I, al nije zanimljivo što nije pojent to što on to navio, nego pojent što on nije navio da je to izmišljeno, da je hadis izmišljen, da je to lažno, da to nije ispravno uopšte. Nego uzeo kao da je to, bitno je da je to ne rekao, rekao. Kod naših ono, mnogi ljudi je bitno da je neko rekao da je to hadis, da se to prenosi. E sad, jel to ispravno, nije ispravno, to je sad kad druga priča, na, to je stvar tumačenja, to je stvar gledanja. Ja. Yeah. Ovaj, znači, e, njegova, njegova, njegovi ti hadisu ovaj, dan danas poslije, nakon što je jasno pojašeno od, od početka čime otkri, odmah otkriveno da on to, da on laže, da to izmislio. To je jasno ko dan, gdje će ima za svaku suru onaj, vrijednost nje, njenog učenja i tako dalje. Ovaj, I dan danas je to rašireno, u muslimansku svijetu je to rašireno i prevodi se na raznorazi jezike i to u praksi postoji i to ljudima godi, on to kad čuje, ovaj, njemu to godi, odgovara, smiri se, kao da ljudi pot, imaju potrebe za, za, za izmišljenim stvarima pored jasnih ovi stvari koje su, koje su potvrđene. Drugi razlog <clears throat> da osoba nešto izjavi kaže koje je na stepenu priznanja da je slagao. Znači, uh, e, e, uh, izgovora se njegovog razumije, iz, razumije se da je u stvari, jel, da je on to, da je on to, da je to izmislio. E, spominju primjer toga jednog, ovaj, jednog od, od, koji, eh, koji je izmišljao hadise, da je on uh, ovaj, u toku onog što prenosi, u toku onog što prenosi, da je, da je se izdao u riječima da stvari to što napisao da je to, da je to od njega, jel? Eh, kako se stvari s druge strane zna da je to? Pa zato što nema nigdje na drugom mjestu da je spomenuto. Niko živ nije to spomenuo tako nešto slično. Znači, otkud ti da dođeš s time i još u tom... U, uh, uh, kako su ga otvili u tome da on pitao svog šeha od kojeg prenosi kad je rođen tačno kad je tačno rođen, ovaj, pitao se, znači, e, on to prenosi u tom, znači, pitao se e, kad je rođen, kad je umro tačno, da bi ono što pripisuje njemu mogu ubaciti u godine kad je kad je on kad on prenosi od njega. I čega su oni razumjeli u stvari, čega se razumije iz te iz tog njegove rečenice, a naravno to sa čime je došao, ova apsolutno ne znaš nigdje nije na drugom mjestu preneseno da je u stvari on da je to on o sebe izmislio da je to donio. Iako on nije sam za sebe priznao da je to on izmislio, ali te rečenice e, se razumije i naravno ovo govorim zato što su učenjaci mu hadis kontali, on što samo kažemo na načine kako to znači, ovaj kako se dolazi do toga. Treći način <clears throat> kaže da ukazuje neka, neki karina, odnosno neka indicija kod ravije da je on ma neke, neko svojstvo, karakteristiku kod samog tog ravije koji ukazuje da bi on mogao biti lažljivac. Kaže, poput toga da ravija bude rafidijen, da bude rafidija, šija. A inače, rafidija šija poznat polaganje, to njihova, znači, naj, najljepša osobina koju imaju, najmilija njima, najdraža njima, lažu radi vjere, radi svoga mezeba. I to, znači, da bude Rafidija, a da prenosi hadis o Fedailu Ehlu Bejta. Znači, Rafidija je, a prenosi hadis o vrijednosti Ehlu Bejta, porodnici poslanika sa vlasena. <clears throat> Znači, to dvoje kad spojiš, znači, to odma automatski ukazuje da je, da bi, da bi Ravija mogo biti lažljivac. A naravno da taj sličan hadis nije prenesen u drugim, od drugih ravija poznanim, poznatim rivajetima ili zbirkama. <clears throat> A ovdje je vrlo bitna stvar. Zna se desit da bude ravija Rafidija, da prenosi hadis koji nema veze sa uh, Fedajlom Ehlebeta i da učenjaci prihvati njegov hadis. Što znači, ne mora znači da automatski, ako je bio Rafidija, naginju refdu, naginju uh, uh, ovaj, ljubavi, uh, davanje prednosti ehlu bejtu, ne bude rafidija u akidi, što je rafidija u akidi, misli se da na akidi u čemu se danas rafidije, nego ono doba, da bude, da bude ravija muhaddis, da bude od oni koji, koji ima, kod nje kaže, ima refda kod nje. Refda znači naginje ehlu bejtu, naginje u svoju ljubav njima, tako da ovaj, što, znači ima, primijeći u njegovom govoru, u njegovim postupcima ponašanju da, da naginje ehlu bejtu. A njegov hadis prihvati Buharija i spomeni hadis u svom sahihu i on je od ravija regular nekog hadisa i tako da. Potom pita kako onda, zašto, je, zašto Buharija prihvata Rafidio? Znači iz ovog razloga, što ne prenosi hadis u kojim može biti optužen. Da, da veliča onoj mezheb na kojem jest. Tako isto može biti Haridžija, da prenosi, mada su rijetki slučajevi, da bude osoba Haridžija u Akidi, u mezebu pravcu, da prenosi hadis, ali ne prenosi hadis koji podupire i podržava njihovo mezeb, njihovo pojma, njihovo akidu. I onda, znači, e, muhadis, poput e, eksperta Buharije, prepozna kad se hadis od njeg može uzeti, koji može, a ovi ostali, normalno, uglavnom, sve ostali hadis koji prenosi, uglavnom se odbacuju i ne uzimaju to su već detalji, to su već neke finese. U osnovi, znači, e, ovdje govorimo, govorimo o tome, znači, to je jedan, od, jedan treći razlog, e, treći način na osnovu čega se zna da je neko, da je neko izmislio hadis. Znači, da bude imam da uđe s nekim e, akideskim mezhebem i onda prenosi hadis koji podupiri njegov mezheb. Četvrta stvar, kaže da bude, da bude indicija dokaz karine u onome što se prenosi. U onome što se prenosi, recimo, u tekstu tog hadisa. Kaže, pa poput toga, kaže, nekune rekike te lafz. Da bude, znači, govor riječi koje se prenosi, da, da iz tije riječi razumiješ da tu ne moguće da je to rekao poslanik sam. Znači, da bude onaj, sa strane arapskog jezika, da, da, da takav, uh, a, takav oblik, stil priča na arabskom jeziku ne postoji. Znači, ni postoje za vrijeme poslanika, sa nikad niko govori tako. A takvi hadisa imamo često. Znači, ovi što su smišljali u potonje vrijeme, nakon 300, 400, 500 godina od početka Islama, pa kad dođe, obično tu bude ljudi koji, su, koji nisu Arapi nego učili arapski. I on kad dođe s nečkim, nekom rečencom i barom, nekim tekstom arapskim, vidiš da to ni mogu <laughs> reći arab, to ne, ne može to propisati poslanik sam sam. Znači, tekst hadisa ukazuje da, da, da je to laž, da je to izmišljotina. A takvih hadisa ima puno, jel? Ovaj, pogotovo ovih hadisa, ovaj, stil hadisa, ovaj, ovo, ovo gdje se nabraja puno gdje se ono kako radi ovo, ako radi ono, ako, pa za ženu, ako žena ovako, ako onako, onako, ako ona, ona ču, pa za kazna za neke prijestupe, pa ako bude kazna. Znači, takav stil, to poslanik sam uopće nije tako govorio. Znači, takvih hadisa ne možete naći. Ovaj, zato kaže što kaže ovaj, Ibn Kaji i mnogi drugi učenjaci, svi veliki, dugi hadis koji nisu Buhari i Muslim, sve su to uglavnom, znači, jako slabi ili izmišljeni hadisi. Znači, svi drugi, znači, bez obaša što se prenesemo u drugim zbirkama. Znači, sve veliki hadisi, ono gdje ima neko nabranje, neki detalj, nešto to uglavnom Buhari muslim. Ovo ostalo je sve, znači, ovaj, u posebnu kategoriju se ubraja. Uh, kaže, eh, sljedeći je da bude kamo halifun lil his eusarihil Kur'an. Da dođe sa tekstom hadisa, ovo se potpada pod četvrto to. Znači, indicija u onome što se prenosi koji ukazuje da je lažno. A znači, da dođe u tekstu hadisa nešto što je oprično, oprično osjetilima, čulima ljudi. Znači, ne moguće tako nešto da budi. Poput onih hadisa, ono, ko, šta ja znam, nešto uradi, ko sa, sa ženom ima intimni odnos ovako, onako oslijepće. Znači, imam nosno sliječi. I tako neke glup, znači gluposti u hadisu dođe. Znači, nevjerojatno, sad opričan, nevjerojatno sa, ne, znači, sa zdravom pameću se kosi. Ili dođe opričan s Kur'anom. U Kur'anu dođe jedno, u hadisu dođe kontra što je što u Kur'ancu. Znači, osoba jako malo čita Kur'an, znači, nema veze s Kur'anom, nego to je neki tamo, jel, ovaj, samostalni mezeb, svoj, svoj islam ima. Znači, da, jer kad dođe, znači, sam se osoba koja izmisli nešto što je, a ima takvi, znači, tekstova, koji direktno opričan došlo u tekstu hadisa. Što znači čovjek, ba, znači, znači on zna Kur'an i čita Kur'an, jer da čita ne bi tako glupo došao izvalio da, da kaže. Dobro, glavno to sta četiri, e, četiri e, načina kako se prepoznaje ovaj e, izmišljen hadis, ali pa se danas rečeno ovaj ne možete neko kaže joj ovaj ima li još koji način? Ne treba svi skirati, ovo je sve riješeno do sad, znači to je sve zapisano, zavedeno, mi samo sad analiziramo, znači sve su sve su sakupljeni hadisi, znaju se koji su izmišljeni, učinjaci su o njima govorili, samo što mi sad trebamo gdje znate, gdje je to zapisano, ko je zapisao u kojim knjigama, koji učinjaci na koje knjige da se vratimo, znači nema sad da neko kaže ovaj da on sad misli da on sad treba neki ovaj štihad vrši da bi on došao do tog koji hadis izmišlja, koji nije izmišljen. <clears throat> Šta je to navodilo lažljivce da lažu hadise? I tu učenjaci navode više razloga, nekih 5-6 razloga, šta ih je navodilo da lažu, da izmišljaju hadise. Pa ću mi navesti. Navešam zbog bitnosti i zanimljivosti. Prvi razlog prvi razlog zašto, zašto su izmišljali hadise, oni koji su izmišljali, a to je teqarrubu ila Allah, da bi se približili Allah. Znači imali plemenitu namjeru, dobru namjeru. Izmisli hadis ili hadise, poput onog što smo rekli za ovaj vrijednosti sura, kuranski, izmisli hadise kako bi ljude postakao, recimo, u činjenju nekog dobrog dijela vidi da ljudi nešto su odvratili se od nečeg, ne vode račune prema nečemu, a onda on izmisli hadis kako bi ljude postakao da ljudi radi to djelo. Ljudi neće u džihad, bježe od džihada, on izmisli hadis o džihadu, vrijednosti džihada i hurija i ovog i onog, izmisli hadis da bi ljudi išli u džihad, da bi ratovali tome slično. E, takvi hadisa imamo i kako znamo da imamo takvi, e, takvi e, razloge, takve razloge za izmišljanje hadisa, imamo zato što su ovaj, zato što su ljudi priznali to, koji su izmišljali, priznali to. Uh, uglavnom, znači, uh, ova skupina uh, lažljivaca potpada, to je zanimljiva stvar, potpada pod ljude koji su bili bogobojazni, koji su držali vjeri, praktiko vjerovali, znači nisu to bili neki ološ, nije to neki bilo, znači, bandit neki, lopov, po profesiji, znači, to su ljudi koji su bili bogobojazni, zahidi, ehlu salahi, zuhdi, ovaj, i, a, zanimljivo da učenjaci kažu, kaže, a ova vrsta izmišljenja hadisa je jedna od najgorijih vrsta izmišljenja hadisa. Što? Jer oni obožavaju Allaha Đelešanu na taj način. Oni hoće da pomognu Allahu u vjeru sa time. Kao, slabo nam je ovo što imamo dokaz argumenta, pa deda ja izmislim da ljude postakne da zadrži vjeru. Znači, oni time, znači, problem je njihov, znači, da u stvari oni i, i dolazi sa druge strane, zašto je, zašto je jedno od najgorijih svih vrsta ovih laganja? Što ljudi imaju povrijenja u njih? Pa samo čovjek se drži vjeri, bogobojazan, vanštinom, životom, čovjek bogobojazan, drži se vjeri i on izgovori neki hadis. Što sam reći, laži, gdje što laži? Ako se čovjek drži vjeri, praktikuje vjeru, znamo ga po dobru, po hajru, To je, znači, e, e, s te strane dolazi, dolazi problem utvrđivanja. Naravno, hadis to otvrdili. Dolazi sa trame da obmani ljude onda gdje on proširio, kada je proširio hadis. Naravno, postoji to otkriveno. Klašan primjer toga je osoba drugu koju možete zapamati. Prvi je bio Nuh ibn Ebi Merijem, koji izmislio one, ovaj, one hadiso vrijednosti sura, za svaku suru, 114 hadisa, za svaku suru izmislio posebno hadis. A ovdje je bio druga osoba ovdje koja je iz bogobojaznosti izmišljala hadise, ميسرة ابن عبد ربه ili Mejser ibn Abdi Rabih. Prenosi Ibn Hibban u svojoj knjizi Ad-Du'afa od Ibn Mehdija, Abdurrahman ibn Mehdija. Kaže on, kultu li Mejsera ibn Abdi Rabih. Kaže, min ejne džite bi hadihe hadis. Odakle si ti došao s ovim hadisom? Otkud ti ovi hadis? Men kara keda, felehu keda. Ko ko, proči, ko, ko prouči, pročita to i to, njemu je taj, taj nagrada. Kaže, vada'tuha u regibu nas. Vada'tuha. Izmislio sam ih da, kako bi ljude postakao da radi to i to. Kako bi postakao ljude da uči da... I on je izmišljao određene, određene hadise za određene sure. I sam prizor, znači ja sam to izmislio da bi ljude postako da se da se drže, da čitaju, da, da hifsiraju. Uh, I zato kaže učenjaci, ovdje dolazi problem što su to bogobojazni ljudi, što su, od, e, do, što su znači, e, ljudi koji, koji ima, e, ima, i vjeru, što su zahidi, vanštinom ljudi koji su kod nas na visokom stepenu, a onda oni izmišli hadis. I tu dolazi znači, problem. Teži nego za onog za koji znaš svakako da je, da je spadala od osobe. Jel? Dobro, znači to je ta osoba poznata, potom da on sam priznao, znači Mejsera ibn Abderabih, a ovaj prijetodni Nuh ibn Abi Merjem. Drugi, to je prvi razlog. Drugi razlog, intisarli medheb. Da pomogne svome mezhebu. To je najjači razlog. Vi Znate dobro ono. Kad su, kad su Hanefije htjeli da, da, da naude šafijskom mezhebu, šta su rekli? Rekao je, kaže Allahov poslanik, rodiće se osoba po imenu... Ne, ne, ne, ne, ne. Šafija, kako ime Šafij? Mohamed ibn Idris. Mohamed ibn Idris. Rodiće se osoba po imenu tim, tim Mohamed ibn Idris on je, on je najgora osoba ovom koja će umetu doći. I to kao to je hadis, to je rekao. <laughs> Ali pazite, nek što je nama je to sad smiješno. Međutim, kad, pa ti ovo, kad ti ovo proširiš u, u sredini gdje su ljudi, ovaj, gdje su Hanefije, Žeše, ovaj, gdje ginu za svoj mezeb i osjećaj da je ugrožen mezeb. Znači, znači, ljudi, ljudi su lako vjerni. Ljudi ja, jako, obične, znači obične masa su jako lakovjerne, znači ti njemu dođeš nešto, bitno da ti pustiš u etar, dok se poslije ispravi tu kriva da prođe vuz, jer ljudi nasjedaju, vi znate danas koliko ljudi nasjedaju na razne praznovjerne stvari da kad mu dođeš nešto što vjere, što čisto od to, to provjerava mudrima, ne znam, treba vam vidjeti ovako, onako, onaj, teško ga objeti. Međutim, kad dođeš nešto ovako, ovaj, što je, gdje, gdje treba nešto lako vjerno prihvatiti i oslonce na to što nešto ulazi u zonu onog, onaj, zonu sumraka, u zonu nešto onog čaranja, baranja, nešto ono, ovako nešto da je zakukuljeno, zamumuljeno, e, tu kad to ide, znaš. Godimo duše, nešto tamo nek nešto zavijeno, nešto tamo. Ne. Um, ovo ovo uh, pomaganje svoga meza izmišljanja hadisa da pomaga svog, to može biti radi političkog mezheba, radi politike neke, ili može biti uh, mezheba uh, akideskog, znači političkog, ili mezheba okfiskog. Političkog gleda, znači desilo se da su, da je došlo strane uh, Havariđa i Šija, da su izmišljali određene hadise koji potpomažu njihov, njihovo pojma, njihov stav. I akideski političko ono vrijeme kad se pojavili. <clears throat> Poput hadisa kaže Alijun hajrul bešar. Alija je, kaže, najbolje stvorenje. Kem men šeke fihi kefer. Ko sumnje, on je gone kafir. Od koga bi ovo moglo doći? <laughs> od, kako kaže Hanefije, od <laughs> ra, ra, ra, Rafida, kaže Ekdebu nas. Rafida, kaže, tu su najveći lažljivci. U Hanefijskim knjigama to, da. Fiskim knjigama. <clears throat> Normalno onda su Havarđi morali doći kontra. Obrnuto. Znači, sa Hadisom koji im kaže da, da Alija da učini u kufr, da se Ashabi učinili kufr i tako dalje. A po pitanju mezheba to je poznat, znači. A imate, znači, kod ša, od strani među uh, sljedbenica šafijskog mezheba izmišljen hadis protiv Ebu Hanifi. A od, od sljedbenika nefijskog mezheba izmišljen su odriženi hadis, nije to jedan, znači to više, protiv je, je šafijskog mezheba protiv mama šafije. Um, da ne idemo sve u detalje, bitno je ovdje da znamo, znači, da, da je to bi jedan od razloga izmišljanja hadisa. I to je možemo već donekle logično kod ono, kod upa, ko upadne u tu fitnu u taj neki fanatizam slijedeđenja određene su, skupine. Treći razlog ta'anu fil islam. A to je znači kritika ili nalaženje i nalaženje mahane nedostataka islama. Uglavnom to se dešavalo od kako kažu učinjaci za za nade, pa za nade kad to su munafici. Znači koji su živi među muslimanima ispoljavaju islam, a u stvari veliki su neprijatelji i mrzitelji islama. I onda hoće da donesu štetu islamu i, i dođu izmislje nekakve te hadise. Od tih osoba je poznat Mohamed ibn Sa'id Šami. Završio je, kako kaže, maslub fin zendeqah. Da je, kad su ga otkrili i utvrdili njegovo djelovanje, da je bio raza pet. Raza pet zbog svog munafikluka, ubijen. <clears throat> On prenosi hadis, kaže an Humeid an Enes Merfuan. Prenosi hadis od Humeida od Enesa da je rekao poslanik sallallahu alejhi Hatemu nebijin, la nebije badi, illa en ješa Allah. Kaže, ja sam pečat vjerovjesnika, nema vjerovjesnika poslije mene, osim ako Allah tjedne. Šta je dodao ovo osim ako Allah htje nešto. Znači, ako Allah htje nešto, znači može doći poslije. I dolazili su od njih, od njegove skupine ovi zanadika, koji su tvrdili za sebe da su, da su virvi, da su mehdi, poslanici, proroci i tako dalje. A imamo ih i danas, jel tako? Imamo danas. Usko, skoro je se proglasio jedan prorokom i poslanikom i u Americi iz naših redova. Vi to znate. <clears throat> Eh, uglavnom, ovaj, uh, eh, naravno učenjaci u ono vrijeme kad se pojavljivali ovakve osobe, otkrivale su ovakve osobe i upozorili odmah na njih i zapisano je to preneseno. Znači, bilo je dosta, dosta znači, osoba koji su na ovakav način djelovali. Znači, djelovali jer mnogo hadisa da bi se porožnjao islam i muslimani izmišljeno na ovaj račin, na ovaj način i pripisano naravno na vrijeme od strane učenjaka otkriveno i upozoreno na to. Uh, ono je problem kada dođe osoba kada dođe osoba jako inteligentna i pametna kliker što mi rekli a neprijatelj islama i onda on znači on dođe s nečim tako uh, ovaj, sa izmišljanjem nečeg ili tumačenjem nečeg je pripiše to islamu. Uh, znači, kad kažemo, pripiše nešto islamu, znači, on ne ide sa strane da otvoreno kritikuje islam, pa onda bilo jasno providno, musliman djeluje na to. Nego, kroz muslimanski redov, kao da dolaze od islama, ubaci nešto svjesno, namjerno, jako inteligentno i podlo i pripiše to islamu. I onda, recimo, ko ovo ovdje, uh, Znači, ova, ova prva dva dijela hadisa poznata, da je, da je, da je poslanik sa selem e, pečat vjerovijesnika, da nema nakon, ne ima vjerovijesnika nakon njega, a onda doda tu, doda tu jednu, dvije riječi i upakuje tu hadis. I još pripiše da je to rekao poslanik sa lalao i senem. I još napravi, e, napravi sened, e, sened lalac, prenosilaca koji, koji, uopšte, koji u osnovu prihvatljiv. <clears throat> Dobro. I ovako u kom kontekstu znači ima ima dosta dosta hadisa i mišljenja. Ovaj na nama nije cilj sada da navodimo sve sve hadise, primjere tih hadisa, to nam uzme puno vremena. E, sljedeći sljedeći razlog povod e, šta je navodlo ovaj lažljivce da izmišljaju hadise je kaže tezelluf ili hukam približavanje vladarima namjesnicima da se osoba približi njemu da, da uzme neki šičar kod vladara I toga imamo dosta u praksi. Da neke osobe, i čak se često znalo desno, znači u odori, u odori učenjaka, osoba koja je e, obnaša neke velike službe, u, na, u sadašnje vrijeme, što bi mogli reći, osoba koja, koja ima i diplome i šehade, a onda dođe i izmisli neki hadis, to se davno dešavalo, znači e, izmisli hadis koji odgovara namjesnicima vladarima u određenim stvarima, nešto što oni hoće da radi. E, rekne, izrekne, kaže taj, taj hadis, odgovara nekoj situaciji nešto što radi od, vladar, da bi se njemu približio. I prenosi jedno, ovaj, u tom kontekstu prenosi za, zanimljiv, zanimljiv događaj, događaj priču od Gajjasa, Ibn Ibrahima Nehaija, Kufija, iz Kufi. Da je on bio kod emira mu'minina Mehdija, abasijskog kalife Mehdija. I kad je ušao kod njeg, zateko njega kako se halifa Mehdi igra sa golubovima. Ima on golubi, on se ono volio golubove, on je pitomi. I onda on njem kaže, ima, kaže, hadis, Amo kaže, s lancem prenosilaca, da je vjerovijesnik sallallahu alaihi sallam rekao La sebeq La sebeqa ila fi naslin au hufin au hafirin au džanahin Nema natjecanja, odnosno nije, do, nije dozvoljeno ulaganje pri natjecanju, takmičenju, osim, kaže, u devama sa konjima sa devama, e, sa konjima i nasled sa kopljima, bacanje koplji, gađanje. Eu dženahin, ili sa krilima, kaže. Krilima životinje koje leti, znači. Da napravi se takmičenje da, da leti. A golube se prije leti, znači, e, ljudi koji imaju ove, ove, ove pitome golobove, znate da su oni ono, izađu, pustije golobove i tako dalje, onda jastreb naiđe pa i ganja i tako. To je atrakcija velika. Hobi, I on je njemu rekao ovaj hadis. Znači da bi njega ono, da ga pridobio, da bi, bio, da bi, da bi, ga, da bi ga halifa zavolio i da mu rekao da mu da mu kesu dajte tamo zlatnika, da se čovjek pomogne svom traženju znanja. Ali je Mehdi bio, što bi je danas ovi sarali rekli namazan, znao i on, i on bio, znači, prije su ljudi ovaj na vlasu bili učeni, imali znanja, znači, učili vjeru, znaju vjeru. Ebu Džafer Mensur, možemo bratu šehove se obratiti, ima ogromno znanje, veliko znanje, kad dođe s nekim šejhom, učenjakom, sjednio, znači sa njim se može totalno raspravljati svim meselama, što priča, zato što je prije toga tražio znanje i učio. Bi učio, jako učen čovjek. A onda ovaj Mehdi naredi, kaže, pozove svoje ove, kaže, uzmite ovo goluba i zakoljte ga, kaže. <laughs> kaže, ne krivim tebe, rekao, ne krivim tebe, kaže. Ja sam te naveo na ovo, jer si vidio da ja volim golubove, igram se sa njima, a ti on vete da mi se uližiš, eh, ima hadis. Kaže da presjećemo. <laughs> Bilo je dobri vladara, ne, ne. O, sljedeći razlog kaže te kesu u teleberisk. Da neko izmišlja hadis, rad čega? Rad zaradi. Da, rad riska. Ko je to radio? To su radili, kaže, uglavnom ovi kasasini. Ko su bili kasan? Kas, znači onaj koji, koji priča, priča. Vajzi. Ili e, danas oni, oni što hi, hi, hikaje pružaju. I na to su zarađivali. Znači dođu, ovaj, e, kako su mogli zarađivati na tome? Kako možda dođe? Pa znači dođe među ljude i priča, priča određene. Pričat stari, poznate priče, poznate ljudima, nije to neka fajda. Znači šta si došao s nečim novim, nego što dođeš sa neobičnijom pričom, zanimljivijom pričom, ti si onako te ljudi, ovaj, par se nisu o njima pričali priče, onda ja ti ispričam priču, pa, pa platka ti ispričam, ne. Nego kad postaneš zanimljiv ljudima, skupo ljudi pričaš na nekom sjelu, među su budeš i ti dođe sa tom pričom izmišljeno, odnosno ovdje se misli ovaj, sa hadisom. Što dođeš sa neobičnim hadisom da ljudi ono blehnu i otvore usta kao... Time, time se ljudima ovaj, omekša srce i odriješi kesa i kaže svaka ti čas, ti si nas danas, ti si nas danas raspoložio, došao sam s nečim, no što mi nismo čuli, nismo ni znali o to. Uh, A u stvari tu su bili, to je, to je ovaj posao ovi kasasa, kasasina, koji su stvari vajzi, koji su pričali priče. I danas, dan, danas tu postoji, vi znate dobro, imamo mi youtubera ovi koji pričaju u ime Islama, Dersove drži, u kojima se pričaju neke priče, hičaje, i, i, znači kombinacije raznoraznih, od tipa ono, ovaj, uh, Kaže, ovaj, naše sestre bi neke hanume, ovaj, ako ne mogu otići na hađ na umru, kaže, trebale da tavafi oko svojih muževa. I ljudi, ljudima to bude Allah, joj, fine stvari, mudre, lijepe, prenosi se priča, a se kaže, zna, zna čovjek priča, zna, ka, a kad ima to veze, zato što, što ovaj, što sam, stepen muža u porodice na velikom se pa potvrđeno šerijatski, a žena treba da gleda muža, što bi rekli Sanđaklik, i znači sve to, povijes, sve to, to, znači to je to. Ona ne može otići na hađe, umru, šta može? Može, znači može dvort muža, jel tako? E onda normalno krupna mesela, jel to širke, jel to kufr, nije, jel tako dalje. Od onih koji su se istakli u tome, je bio Ebu Sa'id Medaini. On je bio poznati, znači. Kasas, odnosno Vajz, osoba koja je pričala priče ili današnjim našim popularnim sufijskim jeziku Hikaje, Hičaje. Ebu Sa'id Medaini. A nije pojento da on priča priče, tam neki ovaj, iz, iz one, kako se zove od Rumija, ona njegova knjiga. Mesnevije, nego od pripiše poslaniku sa selem. A čovjek je stavio makar pričao tamo životinjama o, o, o magarcima i ostalo, a ovaj dođe pripiše poslaniku sa selem. I e, e, sljedeći razlog zadnji, a to je kas do šuhre. Da osoba u zmišljanju hadisa hoće da postane poznat. Da se istakne. Pa onda dođe sa neobičnim e, izmišljenim hadisima. Uglavnom pojenta, znači, a pa se to je danas prisutno danas ovaj recimo caka kod predavača ako hoćeš, hoćeš da budeš dobar napraviš dobar ders da on se priča da, da ono da bude tema tema sedmice ili dana ti u tom dersu koja je poznata tema dođi sa nekim neobičnim hadisom Znači, doći nekom, za svaku temu ima neki, neko ko nikad nije proširili čuo. Ti dođeš tom, pri... nije bitno što si možda ovi, ovi jači pozdani, ovi, ovo, to, to znam ovaj, iz Arovskog svijeta, jer to sam čuo od učeni ljudi, ovaj, od popularni daja, kaže, kako hoćeš da, hoćeš da napraviš dobar drs? Dobar drs će napraviti ime, kad dođeš, nemoj pričati klasičnu temu, ono. jedne tiste, ajte, jedne tiste, hadis koji svako živ zna. To znači, to dosadno. Jedno može biti i vještina da znaš što ispričat na neobičan način. Hoćeš da ljudima da, da blehnu u tebe, da, da kažu, o Allah, ekve, šta je ovo? Znači, prvo što ćeš reći na početku predavanja ili dersa, dođe sad nekim neobičnom pričom i hadisom i prvo to ispričaš. I ljudi samo ona, ona, ono, ufatiš, isto kada je uslikaš onaj ona, u eter, ono, svi, dzinlik, šta je ovo? Znači, prvi put čuju, neobična priča, zanimljiva priča koja se ne zaboravlja. I time si već dobio, ovo posle što priča, to, to je već, to je već, znači, to je standardno, klasika. Ali bitan je prvi moment, znači, prvi moment je da dođeš nekom neobičnom, a to neobično kopaš tam po knjigama. To što je slagano, što je izmišljeno, kad ti to kraju pojasni da je to izmišljeno slagano, to više ne, nije bitno. Bitno je efekat onaj koji je sprizvao kod ljudi da su oni, da su oni ovaj, blehnuli. Dobro. E, znači, to su ti otprilike ovaj, Uh, ovdje znači i ovo cilj uh, cilj ovaj zadnji što smo navili cilj uh, da bi osoba postala poznata uh, da se upirilo prstom u nju, ovaj, da bi to učinila, znači ovo, na, ovo što zadnji spominjam, znači, ne, ne, obično se to ne postiže, osim da dođe sa jako neobičnim predajama hadisima, a da bi došao s time mora izmisliti, pa su izmišljali zbog toga. <clears throat> a ovdje u sklopu ovoga svega imamo još zanimljivu stvar, a to je, kada govori, znači, zato se kaže, treba malo više vremena završiti, još dvije, tri stvari, spominjam dvije, tri rečence, ovaj, da su keramite, keramije, zovite kako hoćete. Sekta šiitska. Šiitska ismailijska. Poznata, oni što su ukrali Hadžer Lesved, pa je bio kod njih koliko, 21 23 godine. Kad su ga ukrali, odnijeli u Bahrein, u stvari nije Bahrein današnji, nego u Ahsa grad. Ukrali ga iz Mekke i odnijeli ga na Devi i tamo htjeli da napravi da napravi kabu i ljude traže, sve koji su bili u susjednim mjestima, da dolazi, da, da, da, da dolazi mešćin neki imao, stavili su mešći taj Hadžer Lesved i tražili od ljudi da dođu, da do, posjećuju to mjesto, da ne idu u Meku. Ko nije htio da se odzove, napali su. i Katif grad, najbliži grad, nisu ljudi htjeli da se odazovu, da dolaze, <laughs> da dolaze u to mjesto, da dolaze, napali i pobili, što se odazivaju na to. Uh, keramite poznati, znači poznati, znači njihov, njihov ovaj, e, kufr, njihov dalalet, to je priča za sebe, ali pojenta u tome, pošto on sebe pripisiva islamu muslimanima, oni, u, kod njih je ovaj, u njihovom tumačenju islama, u njihovom mezhebu akideskom, bilo dozvoljeno izmišljati hadise. Znači u tome se malo oni izvojili još. Pored ostalih kufrijata, što bi vi naši rekli, uh, ovaj, bilo zanimljivo i to, znači da su smatrali da je dozvoljeno izmišljati hadis, ali pod uslovom jednim kojim, kaže mi babi, terhib i terhib. Pod uslovom da to budu hadisi koji postiču na dobra djela i koji odvraćaju od loših djela. To je bio jedini šart. I dokaz ima i za to. Kaže, dokaz za to je, kaže, hadis u kojem je došlo. Men kezebe alejje mutamide. Hadis mutabatir. Ko namjerno slaže na mene. Kažu, hadis je došlo. Uh, kaže uh, ko namjerno slaže. A kaže u rivajetu jednom došlo dodata kaže liju dille nas ko namjerno slaže na mene da bi ljude odveo u dalalet. Što znači da znači zabranjeno laganje izmišljanje hadisa ako je, ako ti je cilj namjera da ljude odvedeš da lalet. A ako ti je druga namjera da ljude postakneš na hajr da ih vratiš Allahu dželešanuhu onda je to dozvoljeno. Pa su radili na osnovu ovog dodatka liodille nas uh, koji je došlo u hadisu e, taj dodatak e, e, hadis ga ocijenili da, da nije vjerodosajan znači nije došao Buhari i muslima nego drugim zbirkama i, i taj dodatak nije vjerodosajan međutim on ga sebi uzeli i radi kao po njemu kaže taj dodatak ukazuje na to znači da je zabranjeno izmišljan hadisa samo ako hoćeš da ljudi odvežu da lalet ako hoćeš da ih, da ih vratiš sa lađe šanu da ih odvratiš od loših dijela da ih postakneš na dobra dijela onda je dozvoljeno izmišljati hadise. I čak, znači, poznato u njihovim knjigovima se prenosi da su oni govorili, kaže, nahnu, kaže, nekdibu lehu la ali kaže, mi lažemo za poslanika, a ne, kaže, na poslanika. Znači, mi ne lažemo, na, znači, protiv njega, mi lažemo za njega. Mi ga pomažemo sa laganjem. A, naravno, ja sumnji da je, znači, da je, da je vrhunac, vrhunac gluposti u dokazivanju, ali eto, Znači, on ne bil na tom mezebu da, da nisu, da, da bi došli s ovim, sa ovakvim tumačenjima. <clears throat> Naravno, jasna stvar, znači, zar, zar Allahova vjera, ono sa čime je došao poslanik sa nasadne, zar ima potrebe da, da neko izmišlja, mi kad kažemo, čovjek dođe s notarijom, ovaj, ova vjera u upotpunja, ne treba na notarija, a kamo da sad čovjek izmišlja neke stvari, da izmišlja kako bi on pomogao Allahov vjeru. Znači, za takvi nečim je ova vjera uzvišena, otak i ne ima potrebe za time. E, e, i normalno ovaj ovakva tvrdnja je oprična iđma učenjaka i oko toga se ne trebamo plaho ni ubeđivati <clears throat> čak imamo jelo ovaj <laughs> imamo učenjaka kod odehli suneta poput e, ovaj al sunta mislim koji nisu šije znači Abu, Ham, Abu Muhameda Džuvenija koji kaže koji smatra znači njegov je stav kaže da je onaj koji izmišlja hadis namir da on kafir. Tekviri uh, e, lažljivce hadisa. Dok se većina ostalo svi, svi učenjaka ne slažu s time da se zbog toga tekviri. Dobro. Uh, druga stvar, mimo kera, uh, keramita ili keramija, uh, imamo uh, jednu vrlo bitnu stvar, a tu da se zna, da znamo za buduće, a to je da uh, E, jako raširena stvar, a to je u knjigama tefsira, u tefsirskim knjigama, e, da su mnogi mufesiri u svojim knjigama, navešemo koji, koji mufesiri, da su uh, u tefsiru određeni ajete, gdje god dođe određena neka tema spomenuta u ajetu, ovaj, ispunili svoje tefsire knjigama izmišljenim lažnim hadisima. Što naravno je spurno sa, sa koji strani spor, zato što smo malo prije rekli znači, da su, da je ižma učenjaka na tome da nije dozvoljeno prenosit uh, izmišljen hadis, osim da pojasniš da je on izmišljen. A oni su prenosili ove hadise da nisu označavali da je izmišljen. Ili što nisu znali, ili što nisu znali, ili su znali, ali nisu pojasnili. U smislu, eto, podupire nekako temu, ima veze s temom, pa eto, i tako dalje, Allah zna koji su izgovori imali. Uh, pogotovo ovaj hadis, poznati hadis, od Ubej ibn Kaaba, uh, o vrijednosti Kur'ana i određeni sura. Znači, taj hadis skoro, znači, mnogi, mnogi tefisti knjige spominju, znači, od Ubej ibn Kaba hadis u kojem spominje za određenu suru da ima vrijednost, to je to, znači, u rivajetu koje spominju od Ubej ibn Kaba na shaba. Ti tefsiri su od Thalebija, od Vahidija, od Zamahšerija, od Bejdavija i Ševkani. Čak i Ševkani upao u tu, u tu grešku. Zato što on sabiru prenosio od ostalih uh, od ostalih e, e, tefsirskih knjiga, pa ili nije vre, imao vremena, ili se nije bavio, iako je sam Ševkani, on je napisao ili knjigu u kojoj sabro izmišljene hadise, ali eto, potkrala mu se ta greška e, kao i ostalima. Znači, ovih a, pet, pet učenjaka koji imaju tefsijske knjige, koji imaju tefsijske knjige, u tim knjigama, znači, ispunili svoje knjige izmišljene hadisma, to je nevratna stvar. Uh, eh, hajde što su pune slabih hadisa, inače da znate, znači, ovaj, po pitanju ovaj, tefsira, znači, jako je, jako je malo hadisa uh, prenešeno u kojima se, kojima se pojašnjavaju uh, eh, tlumači određene ajte. Znači, većina stvari je tu jako slaba. Ili slaba, ili ovo što imamo ovdje izmišljeno. I na to upozori Imam Ahmed. Na to je upozorio Imam Ahmed, da je rekao, znači, da, da u dvije oblasti, zapamtite to, što spominjali, da to vam spominje, spominjali, zapamtite to. Imam Ahmed kaže, u dvije e, islamske oblasti, e, kaže, puno je rašireno nepoznani, e, e, jako slabih, isla, slabih predaje hadisa. U koje dvije oblasti? U Siriji i u Tefsiru. Znači, tu ne tražite tamo da je sve predupredo hadisom. Znači, uglavnom, to je, znači, sira, znači, ovaj, zato kažemo danas, danas mnogi su nastali da napišu sire na pouzan vjerodostojni hadis. Ima puno knjiga, čak doktor disertacija, ovaj, knjiga nagrađeni, ovako, onako, da se vraćaju na pouzdane knjige gdje, gdje je što je predstavljeno u siri da se desilo tako i tako. Jer mnogi ljudi danas kad čitaju sir, hoće da ono što se desilo u siri, što spominju sir da dokazuje neki, neki akideski ili fizički propis. Što je totalno neispravno. Sira se ne spominje u tom kontekstu. Sira ne može biti argument dokaz. Osim kad, kad je hadis e, prenesen i zabilježen da je vjerodostojna preda se tako i tako desilo. A onda tu istu stvar, ako se ona desila, tu su odmah učenjaci objasnili u knjigama akidijskim, fikskim, po pitanju propisa toga. Tako da ne može, znači greška totalna, a to, to odgovor stvari ukazuje naš džehl. Da mnogi od nas čitaju siru, kaže e, ovdje spomenuti, dokaz da, je dože, da, nije ovaj, da nije dozvoljeno da se drži mushaf bez abdesta, šta je dokaz? Kada je Omer radijalno primio, htio da primi islam, pa kada je rekao, tražio, daj mi, daj mi u svoje sestri, da mu ona da, ona kada, ne možeš ti uzeti suhufe, ne možeš uzeti papire, kad nemaš ti abdesta, nemaš ti abdesta, neći si, hajde ti se okupaj. On se morao, da se on okupa, da pa on otišao okupo ili kako tam premeseno, eto kaže dokaz da nije dozvoljeno. Kako to učenjaci ovam, ovam u fiskim knjigama spominju, da li je dozvoljeno dirt Musa bez, bez abdesta, je dozvoljeno, nikad spominje, niko tu prišao spominje. Što? Pa zato što te nije verdostojno. To su to su sire, to su priče iz, iz sire, znači, o njima se ne, ne zabada plaho ono. Ne, ne, ne, onaj, ne istražuje se plaho, je li to vjerodostojno, vjerodostojno. Osim knjige koje se, koje se naglasle da hoće da, da izgradi siru samo na ono što je vjerodostojno. Uglavnom, znači to zapadne, znači te dvije oblasti, znači sira i tefsir, znači tu puno stvari se prenosi, a nije pouzdano, nije vjerodostojno. Od najpoznatijih knjiga iz oblasti izmišljenih hadisa, to je prva koja je napisao, to je Ibn Džavzi, Abul Tharaj Ibn Džavzi, Kitabul Mevduat, knjiga o Mevduat, o izmišljenim hadisu. Međutim, maha na tih knjiga u tome što je bio jako mu tesahil, uh, u ocjene određena hadisa, pa utrpo tu puno hadisa koji su prihvatljivi, čak vjerodostojni, on istrpo među izmišljene hadise. Pa je onda došao Imam Sojuti, nakon njega je napisao knjigu Allahu Masnua, fi Hadis al Nmevduha, napisao knjigu gdje nastaje ovaj, on hoće onda u drugu krajnost, gdje je izbacio hadisa koji ima <laughs> velike slabosti, ovaj, izbacio iz njegove knjige i koji, za koji čak i rečeno je ovaj, da ima, da ima, ovaj, da je, da je, da je izmišljen da je izmišljen hadis. Ovaj, on je malo tu knjigu od Ibnđevzija napravio znači, njen ovaj, rezime i dodao drugi hadise koji nisu nije Ibn Ibnđevzi. A onda u stvari najbolja od tih knjiga u tom slijedu je u stvari Tenzihu šerija. Tenzihu šerija al marfu'a anil hadithi šanijatil mevdu'a. Dugi ovi neki naslovi. Uglavnom od Ibn Iraka uh, eh, Kinanija, on je napisao tu knjigu, gdje je u stvari napisao rezime ove dvije prethodne, ali sa jako, znači na jako pouzdan, ispravan, naučan način, gdje je u stvari popravio greške jednog i drugog ono što je trebalo se popravi. Ima i drugi knjiga, pogotovo savremeni, napisao dosta knjiga, znači po pitanju gdje se saberu izmišljeni hadisi, čak i Šeha Albanija ima neko izdvojio na osnovu njegove ocjena koje, su, koje on ocjenio izmišljenim hadisima. <clears throat> ovo znači ovo govorimo ove tri knjige koje su u početku bile napisane među prvima a ima je dosta drugih knjiga eto to je te tema vezana za izmišljen hadis van kallahu me bebamti ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka e sad brate andalusan andalusan andalusan